Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Godina je 1974. Već 48 godina Portugalom vlada diktatura. Prva Portugalska republika srušena je u vojnom udaru 1926. godine. Sljedećih šest godina Portugalom vladaju vojne hunte. Onda je 1932. vojska za premijera imenovala ekonomistu Antonija de Oliveiru Salazara, koji je vojsci već bio koristan kao ministar financija i kolonija. Salazar je brzo postao bitniji od generala, velikim zemljoposjednicima, vlasnicima banaka, industrijskih koncerna, katoličkoj crkvi, on se činio kao osoba koja nakon desetljeća nestabilnosti može uvesti red. 16 godina Republike bilo je 45 vlada. Nakon što je vojna hunta preuzela vlast do 5. srbnja 1932. kada je Salazar imenovan za premijera, izmijenilo se sedam vlada. Što je bilo još važnije za te moćne ljude Portugala, Salazar je nudio red po njihovom ukusu. Portugal će pod njegovom vlašću, kako to piše Tony Judd, u svojoj posljeratnoj povijesti Europe postati zemlja kojom vladaju cenzura, klerikalizam i korporacije. Stanovnicima Portugala kao odušci ostaće samo tri slova F. Fado, Fatima i Futebol ili tugaljive pjesme, vjera i nogomet. Rezultat takve vladavine bio je taj da je Portugal postao jedna od najsiromašnijih europskih država. Salazar se na vlasti održao do 1968. godine, kada je pao s ležaljke i postao nesposoban za vladanje. Na mjestu premijera naslijedio ga je Marcelo Caetano, koji nije bio krut poput Salazara, ali nije bio ni sposoban ni voljan promijeniti stvari. Ali promjena je morala doći. Ona je došla 25. travnja 1974. godine. Znak za promjenu bit će emitiranje ove pjesme na radiju Renasansa. Grandula Vila Morena Terra da Grandola Vila Morena ili Grandola Garavi grad ima je pjesme koje je izvodio Zeka Alfonso. Niz njegovih pjesama zabranio je Salazarov režim. Cenzori su smatrali da promiču komunističke ideje, ali Grandola nije bila zabranjena. Njezino emitiranje označilo je početak državnog udara koji su pokrenuli časnici iz pokreta oružanih snaga. Nije to bio uobičajeni vojni državni udar. Njega su vodili niži časnici, u pravilu majori, kapetani i poručnici, sve odreda ljevičari kojima je bilo dosta Salazarovog Portugala. Nisu im samo smetali nerazvijenost i zaostalost. Oni su zbog Salazarove politike godinama morali ratovati u udaljenim kolonijama, Angoli, Mozambiku i Gvineji Bisao. Salazarov Portugal smatrao se kolonijalnim carstvom, Satnici i poručnici iz pokreta oružanih snaga morali su ratovati u nizu ratova kako bi se to carstvo držalo. 25. travnja 1974. oni su odlučili završiti s takvim Portugalom. Grandula, Vila Morena, Godine 1935. portugalske vlasti organizirale su prvo u nizu krstarenja u Angolu, Zelenovrtske otoke i Sao Tome i Principe. To su bile portugalske kolonije na zapadu Afrike. Cilj krstarenja bio je mladim Portugalcima pokazati sjaj carstva. Uvodniku portugalskih novina o Mundo Portugueš povodom tog prvog krstarenja pisalo je. Moramo uvijek u portugalskim ljudima održati živim san o onome što je preko mora i svijest i ponos o carstvu. Afrika je više od zemlje koju treba eksploatirati. Afrika je za nas moralno opravdanje i razlog našeg postojanja kao sile. Bez nje mi bismo bili mala nacija. S njom mi smo velika zemlja. Koliko su kolonije bile važne za Salazarov režim govori činjenica da su i on i njegov nasljednik Marcelo Caetano bili ministri za kolonije. Caetano je bio i organizator tih krstarenja. Kolonije su bile važne za Salazarovu novu državu. Fernando Andersen Guimaraes u knjizi Izvori angolanskog građanskog rata piše. Struktura vlasti u kolonijama bila je jasna i jednostavna. Sredinom 1950-ih lanac zapovjedanja išao je izravno od Salazara prema stanovništvu Afrike. Sve posredničke pozicije nisu bile ništa više od birokratskih vlasti, koje su trebale primijeniti naloge generalnog guvernera, koji je imao malo manevarskog prostora izvan onoga što je odobreno od ministarstva kolonija u Lisabonu. Ministar kolonija imao je sve zakonodavne moći te prava podizanja zajmova i imenovanja, nakon što ih je naravno odobrio Salazar. Ako bi guverner premašio troškove odobrene od ministra, on bi mogao biti i kazneno gonjen. Na ovaj način država u kolonijama, kao administrativna jedinica, bila je izravno vezana za izvor vlasti u metropoli. Kontrola proračuna, ekonomska politika i gotovo sva zakonodavna vlast bile su određivane od Lisabona. Pored Angole, zelenorskih otoka, Gvineje, Bisao i Sao Tome i Principea, posjeda na zapadu Afrike, Portugal je još gospodario i golebim Mozambikom na istoku Afrike, kao i Goom u Indiji i istočnim Timorom. Svi ti teritoriji davali su prestiž. Neki od njih, poput gole i Mozambika, bili su izvor velikih bogatstava. Kolonije su bile ključne za Salazarovu novu državu, kako je on nazivao svoj Portugal. Početak kraja tog sna o portugalskom kolonijalnom carstvu dogodit će se 1961. godine. Te će godine gerilci Afričke stranke za nezavisnost Gvineje Bisao i Zelenorskih otoka, kratica pokreta je PAIGC, vođeni od Amilkara Cabrala, napasti portugalske vojne i upravne postaje u Gvineji Bisao. PAIGC nastao je 1956. godine tada je još bio samo politička stranka koja je zagovarala nezavisnost od Portugala. Tri godine nakon osnutka PAIGC počeo je s oružanom borbom kada je portugalska vojska otvorila vatru na lučke radnike koji su štrajkali i ubila njih 50. Događaj je poznat kao pokolj iz Piđigustija. Amilkar Cabral, agronom po zanimanju, razvio je pametnu političku strategiju koja je bila marksistička, ali ne i dogmatična. Trebala je biti dovoljno široka za većinu stanovništva. Vojnu strategiju PAGC-a ovako opisuje Anthony Clayton u knjizi Graničari, ratovanje u Africi nakon 1950. Ona je za cilj imala oslobođenje nakon političkih priprema određenih područja, počevši s unutrašnjošću umjesto pograničnih područja. Bilo je to u skladu s marksističkim uzosima o nužnom jedinstvu suprotnosti, pozadine i fronte. Iz tih područja gerila bi se probila do gradova u okolini, ali ih ne bi napadala. Na taj način portugalska kontrola bila bi ograničena na gradove, komunikacije između njih bile bi pod stalnim napadom. Tako bi se dovelo do kolapsa vlade. Napadi malog opsega od početka vođeni skupinama od oko 30 ljudi, bili su usmjereni na portugalske vojne i vladine postaje. Nije smjelo biti bezobzirnog ubijanja ili upotrebe masovnog terora. Gvineja Bissau bila je mirna portugalska kolonija pohodi iz 1913. do 1915. pod vodstvom Joaoa te Šeire Pinta slomili su otpor lokalnog stanovništva i nakon toga nastupilo je pola stoljeća mira. U ljeto 1961. miru je došao kraj. Portugalski vojnici našli su se usred pametno vođenog gerilskog rata. Al Venter u knjizi Portugalski gerilski ratovi u Africi ovako opisuje ratovanje protiv gerilaca PAIGC-a. Većina zemlje kroz koju smo prolazili bila je bujno obrasli teren, nekad iz tri svoda drveća, na močvarnim tlom i rižištima. Bilo je obilje puteva, ali izbjegavali smo ih u strahu od mina. Svaki član obhodnje od 30 ljudi dobio je sljedovanje noć prije polaska. Taj takozvani štakorski paket sastojao se od velike kutije koja je težila oko 2 kg i sadržavala je u sardina, dvije malene konzerve kobasica, čokoladnom mlijeku u kartonskom pakiranju zajedno s nizom tubi koje su sadržavale voćni koncentrat, marmeladu i maslac. Kruh se zasebno davao. Neposredno prije nego što smo krenuli, svaki je čovjek dobio dva hljepčića kruha. Do 1971. godine Portugal će u Gvineju Bisao koloniju nešto veću od 30.000 četvornih kilometara uputiti 30.000 vojnika. Mir neće biti postignut, a stvari u Salazarovom kolonijalnom starstvu bit će još gore. Gvineja Bisao bila je malena i siromašna kolonija. Te 1961. oružana borba protiv portugalskih kolonijalnih vlasti počeće i u puno većoj i bogatijoj koloniji. Portugalci su do današnje Angole došli 1483. godine. Ona je bila središte trgovine robljem do početka 17. stoljeća i do 10.000 robova godišnje prodavano u Luandi, glavnom gradu Angole. Do početka 20. stoljeća Portugal je utvrdio granice Angole. Na kraju je ona imala površinu od više od milijun i dvijesta tisuća četvornih kilometara. Prva pobuna u Angoli izbila je u siječnju 1961. kada je jedna kršćanska sekta napala europske posjede u središnjoj Angoli. Povod za napad bilo je prisilno sakupljanje radne snage. Pobunu je brutalno ugušila portugalska vojska. Drugu pobunu pokrenula je MPLA, Narodni pokret za oslobođenje Angole. Taj marksistički pokret krenuo je u napad na zatvor u kojemu su bili zatočeni borci protiv kolonijalnih vlasti. Portugalska policija i osvetničke skupine bijelih naseljenika ugušile su i tu pobunu. Treća pobuna promijenit će sve. Anthony Clayton u knjizi Graničari, ratovanje u Africi nakon 1950. piše. Dva su područja bila posebno pogođena. San Salvador Kanda, koje se nalazilo pored Konga, i planine Dembos. U prva 24 sata najmanje 200 Portugalaca, uključujući i žene i djecu, bili su ubijeni. Većina njih kranje okrutno, mučenje, osljepljivanje, pribijanje na križ, živo zakapanje. Drugi koji su preživjeli bili su unakaženi. Uslijedilo je još ubojstava. Ista okrutnost primijenjena je i na velik broj Afrikanaca, posebno prema narodu Ovim Bundu, koje se smatralo odanima Portugalcima. Portugalski garnizan u Angoli početkom 1960-ih nije imao više od 3000 vojnika. Kako bi se ugušila pobuna, u Angolu iz Portugala poslano oko 50.000 vojnika pobunjenička sela bila su spaljivana, zrakoplovstvo se koristilo napalmom u napadu na pobunjenike. Do listopada 1961. ta je pobuna ugušena. Ali to je bila tek jedna u nizu vatri koja će izbiti u kolonijalnom carstvu Portugala. Ono je trebalo biti temelj slave i bogatstva Salazarove nove države. Na kraju će to carstvo postati njezin grobar. Govori magister Želimir Brala, socijeka za romanistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu. U trenutku kada 61. počinju neprijateljstva, po kolonijama je relativno malo vojske. Odgovor da kako na pobunu mora biti intervencija represijom. I tako je i učinio. Počeo je slati jedan po jedan kontingent novih vojnika i oficira i malo pomalo se to sve razbuktalo budući da Salazar nije shvaćao da rješenje za kolonije može biti jedino političko. Vojno ne može biti jer gerilski rat niti su sami angolanci mogli dobiti, niti su ga mogli izgubiti. Isto tako i Portugal nije nije mogao ga dobiti, nije ga mogao ni izgubiti, ali dakle taj status quo je stalno činio da nacija krvari, da krvare ljudi, prvenstveno naravno ljudske žrtve, zatim goleme ekonomske žrtve, jer e, je proizvodnja i onoga što se proizvodilo u Angoli je postala nemoguća zbog gerilskih akcija. Dakle, sve je trebalo iz Europe tamo dopremati, a za uzvrat se iz Angole više onda nije dobivalo iz drugih kolonija, više nije dobivalo ništa ili gotovo, gotovo ništa, bitno smanjene vrijednosti. Nezadovoljstvo je u Angoli bilo, bilo veliko. To dokazuje sama činjenica da su se odmah rodila tri pokreta koji su vodili rat eh, za nacionalnu emancipaciju i dekolonizaciju protiv portugalske dominacije, a koji će poslije, nažalost, kad je to uspjela, onda će nastaviti krvavi građanski rat međusobno sve do 2002. godine. Dakle, rađaju se ta tri pokreta, jedan je FNLA kojemu je na čelu najmanji, kojemu je na čelu Olden Robertu, drugi je UNITA kojemu je na čelu Žona Savimbi i treći je MPLA, Movimento Popular de Libertação de Angola, dakle pučki pokret za oslobođenje Angole, kojemu na čelu liječnik, pjesnik, intelektualac, eh, školovan u Portugalu, Agustinju Netu, koji će poslije biti prvi predsjednik do 1978. godine. Portugalska vojska nije bila nesposobna. Trupe u Angoli, Mozambiku i Gvineji Bisao nakon godine u kojima su oslobodilački pokreti proširili područje pod svojom kontrolom uspjeli su ograničiti djelovanje gerilaca. Godine 1970. general Kaulza de Ariaga, zapovjednik portugalskih snaga u Mozambiku, dočekao je Božić u malenom vojnom taboru kod rijeke Rovume na granici Mozambika i Tanzanije. Nakon sedmomjesečne ofenzive njegove su trupe protjerale gerilce Frelimova preko granice. Dvije sjeverne provincije, Cabo Delgado i Nijasa, nekad glavne utvrde gerilaca, sada su bile pod portugalskom kontrolom. Od 1964. mozambički pokret Frelimo postizao je uspjeh za uspjehom i uspjevao je izbjeći sve pokušaje uništenja. Na Božić 1970. činilo se da se ratna sreća okrenula. General de Arijaga mogao je u Lisabon poslati procjenu da su njegove trupe u Mozambiku na putu prema uspjehu. Još su bolje vijesti dolazile iz Gvineje Bisao, gdje je gerilski pokret bio najsofisticiraniji. Tamo je zapovjednik portugalskih trupa od 1968. bio general Antonio Spinola, nekadašnji konjenički časnik. Za vrijeme Španjolskog građanskog rata on je vodio dobrovoljce iz Portugala koji su se borili na falangističkoj strani. U drugom svjetskom ratu bio je promatrač opsade Leningrada, naravno promatrao je s njemačke strane. Među vojnicima isticao se između ostalog i nošenjem monokla i jahaćeg bića. Anthony Clayton u knjizi Graničari ratovanje u Africi nakon 1950. ovako opisuje Spinolinu strategiju Gvineji Bisao. S političke strane Spinola je planirao bolju Gvineju. Vojska se upotrebljavala kako bi asfaltirala ceste, gradila kuće i bolnice. Usprkos strogim zapovjedima da se istrijebi PAIGC, Spinola je otvorio tajne kontakte s njegovim vodstvom. Na sastanke s vođama išao je nenaoružan i pokušavao ih je uvjeriti da će njegova Nova Gvineja biti i njima povolji. Do kraja je izuzetno poštovao svoje protivnike. Spinola je osigurao da se jednako odnosi i prema portugalskim žrtvama kao i prema onima iz PAIGC-a. Usprkos tome, on je žestoko nastavio pohod. Područje na kojem su primjećeni gerilci bilo bi gađano iz zrakoplovnih topova i strojnica i onda bombardirano. Nakon toga bi došlo 12 do 16 helikoptera, svaki je prevozio pet ili šest vojnika. Ranije u Angoli Spinolu se moglo vidjeti kako pod vatrom iskače prvi iz helikoptera i osobno nekoliko dana vodi patrolu u bušu. U Gvineji, na oduševljenje profesionalnih vojnika, njegova osobna karizma je uvećana. Nešto manje motivirani regruti nisu bili tako oduševljeni. Svi ti uspjesi ipak nisu donijeli konačnu pobjedu. Portugal je vjerojatno stajao iza ubojstva Amilkara Cabrala, vođe PAIGC-a, ali konačne pobjede nije bilo. Oslobodilački pokreti imali su potporu ne samo afričkih država, koje su već izborile nezavisnost od kolonijalnih gospodara, već i Sovjetskog saveza, Kine i njihovih saveznika časnicima koji su izravno vodili rat, poručnicima, satnicima, majorima i vojnicima koji su ga vodili, koji su većinom bili regruti, bilo je još gore. Salazaru, a i njegovim nasljednicima, to nije puno značilo. Oni su smatrali da je za kolonije potrebno platiti bilo koju cijenu. On umire 70. tek godine, ali 68. nakon toga pada sa niske ležaljke u svojoj ljetnoj rezidenciji pored Lisabona u utvrdi Sveti Julijan. Dolazi u stanje psihofizičke invalidnosti. I on je mislio do kraja života, dakle još dvije godine, je mislio da je i dalje predsjednik e, vijeća ministara, kako su zvali predsjednika vlade tada. A međutim je u međuvremenu, naravno, Marcelu Kajtanu preuzeo vođenje vlade, ali Salazaru koji je imao toliki, toliko su ga se očito bojali, da se nisu ni njemu bolesnom, e, nisu mu se osudili reći predložiti mu da odstupi. Tako da je Salazar mislio do zadnjega dana, oni su mu dolazili referirati svako jutro, slali su mu izvještaje, policajac mu ga je dolazio izvještavati o obavještajnim nalazima i tako dalje i tako dalje. E, Marcelu Kajtanu on je bio dočekan sa velikim očekivanjem, sa velikim nadama. On je profesor e, ustavnog prava i time nastavio tradiciju da ne samo na čelu vlade, kao što je Salazar bio, budu profesori, nego i u samoj vladi, u samim vladama su dominirali profesori za vrijeme nove države. Od njega se puno očekivalo jer se smatralo da pripada liberalnom krilu nacionalne unije, to jest tog salazarističkog pokreta. Međutim, on očito nije imao snage da razbije te desetljećima instalirane interese. Naprosto nije bio dorastao svojoj povijesnoj ulozi, rekli bismo danas. On je čak i zalagao se i neke sitne je poteze e, povlačio koji nisu bitno utjecali na prirodu režima on se sam bojao političke policije, dakle on nije kontrolirao očito političku policiju i dogodilo se da ta konstrukcija nove države koja se urušavala sama od sebe kao kula od karata malo pomalo, on nije pronašao moment da učini odlučan korak i da prevede Portugal u demokraciju kao što su to učinili 25. travnja 1974. godine pokret mladih oficira. Cijena rata u kolonijama bila je za Portugal golema. Na vrhuncu rata u kolonijama je bilo raspoređeno oko 150 tisuća vojnika čak i u Gvineji Bisao, gdje su bili najbolji zapovjednici, Portugal se doveo u situaciju da njegovu vojsku gerilci PAIGC-a sabiju u gradove. Tijekom 11 godina dugog rata Portugal će u Gvineji Bisao izgubiti 1875 vojnika iz metropole i 6 do 8 tisuća vojnika regrutiranih među domorodačkim stanovništvom. U Angoli i Mozambiku bilo je naravno gore po ulicama portugalskih gradova i po selima prizori ranjenika i ratnih invalida postali su svakodnevnica. Štedljivi Salazar svojom je politikom prema kolonijama doveo do toga da je ratni trošak zemlju doveo do kroničnih manjkova u proračunu i do vanjskog zaduživanja. Portugal nije ni imao puno prijatelja. Južnoafrička republika bila je najvjerniji saveznik jer se bojala da će kolaps u Angoli i Mozambiku označiti kraj njezinog režima apartheida. Tony Judd ovako u svojoj posjeratnoj povijesti Europe opisuje trošak ratova u kolonijama. Do početka 1970-ih Afrika je trošila pola od godišnjeg vojnog proračuna najsiromašnije zemlje u Europi. Jedan od četiriju portugalskih muškaraca u godinama za vojsku unovačen je za ratove u Africi. Nakon 1967. na obvezni vojni rok od četiri godine. Do 1973. 11.000 njih je izgubilo život tamo. Ta je stopa smrtnosti znatno veća kada se gleda udio u stanovništvu nego ona koju je pretrpjela američka vojska na vrhuncu Vijetnamskog rata. I general Antonio Spinola bio je svjestan da će ratovi u kolonijama samo oslabiti Portugal. Kada je umirovljen, Spinola je napisao knjigu Portugal i budućnost. U njoj je napisao da ratovi u kolonijama nemaju smisla.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 Prave vođe tog pokreta bili su časnici poput Otela Sarajvede Karvalja, Ernesta Mela Antuneša, Vitora Alveša i Vaška Gonsalveša. Kako bi ti mladi časnici dobili prihvatljivo lice na čelu pokreta, odabrali su uglednog generala Spinolu za vođu. U travnju 1974. pokret oružanih snaga srušit će najdugovječniju europsku diktaturu. 25. travnja se dogodio ljevi vojni udar. Vojni udar kojim su dominirali mladi oficiri koji su već dugo godina bili nezadovoljni kako zbog samog rata, tako i zbog vlastite profesije. Zbog kolonijalnog rata, zato što su znali da vojska ne može dobiti gerilu i da je to krvarenje koje može trajati beskonačno i da je jedino rješenje može biti političko. Profesionalno su se neki pristali uz pokret oružanih snaga zbog Salazarove potrebe da šalje u Angolu sve veće i veće kontingente vojske, u Angolu za Mozambik prvenstveno. Naravno, regruta je bilo, ali nije bilo dovoljno komadnoga kadra. I onda su se proizvodili na brzinu oficiri na tečajevima, to su takozvani milicijanuš, koji nisu bili profesionalni vojnici kao što su inače svi drugi oficiri bili i koje bi poslali onda da zapovjedaju vojskom u tim ratnim operacijama. Oni naravno s jedne strane nisu bili dovoljno stručni za taj posao, a s druge strane su često su napredovali brže od profesionalnih e, oficira i dobivali veće činove. Naravno da je to ove smetalo, to je onaj neideološki moment kod toga. Ideološki moment su lijevi oficiri, lijeva misao koja se javlja kod oficira, Otelu Sarajeva de Carvalho u svojim memoarima, on je jedan od simbola toga državnog udara jer je operativno predvodio tu akciju u zoru 25. travnja. On navodi da je naprosto je čitao kako se živi u svijetu, proučavao je studentski pokret u Parizu, gledao je što se događa u Francuskoj, u Italiji, u drugim zemljama i naprosto je shvatio da ako se ovako nastavi, da će Portugal zauvijek ostati siromašna i izolirana zemlja. Izolirana zato što su sad, budući da su vodili rat, bili još više izolirani nego što su inače bili prije nego što je počeo rat. I naprosto se on sa svojim drugovima u vojsci, njih prvo kako to ide, obično njih e, tridesetak, a poslije su se priključili mnogi koji su bili nezadovoljni i izveli su to što su izveli. Mladi časnici iz pokreta oružanih snaga izveli su 25. travnja sjajno planiran udar. Zauzeli su sve važnije položaje u Lisabonu, brzo su i ostatak zemlje stavili pod kontrolu. Njihovo se geslo sastojalo od tri riječi: demokratizirati, dekolonizirati i razviti. Čak i zloglasna tajna policija PIDE, koja će brzo biti raspuštena, nije mogla osujetiti udar. Državni udar dobio je svoje ime, revolucija karamfila ali brzo će između radikalnih mladih časnika i starih kolega doći do razilaženja. Sam državni udar 25. travnja 1974. godine ima sve revolucionarne oznake. Dakle, u smislu da je prekid sa dotadašnjim institucijama, potpuno se mijenja politički režim, političko-administrativni režim, a činjenica da je jedan general e, Spinola e, se uključio u pokret mladih kapetana, jeste sam u sebi nosi jednu mrvicu budućih razileženja, razileženja koje će doći unutar nove političke elite koja je došla na vlast eh, s pomoću toga državnog udara. Naime, Spinola, premda je bio protiv rata, u Africi i u kolonijama uopće, on nije bio za dekolonizaciju, nego on se zalagao za jedan projekt kojim bi se uspostavio sistem u nekoliko sličan Commonwealthu. Commonwealthu, dakle, gdje bi Portugal imao dominantnu ulogu, Kolone bi doduše bile nezavisne, ali ipak u nekoj ovisnosti o Lisabonu. To je jedan aspekt e, stvari. Drugi aspekt je nakon dugogodišnje diktature, mračne, zatvorene, izolirane u Europi i svijetu, jasno je da su očekivanja stanovništva za slobodom, toliko žuđeno slobodom, da dovode do razno raznih previranja. Do tada, kao što znamo, nisu postojale legalne političke desne strane stranke do samoga 25. Eh, travnja, do revolucije Karanfila. Sada se javlja cijeli niz novih stranaka. Osnivaju se stranke prema afinitetima ljudi koji ih osnivaju. Sa desne strane se osnivaju dvije stranke osnovne koje do dan danas igraju važnu političku ulogu u Portugalu. To je s jedne strane socijaldemokratska stranka koja tamo ima konotacije desne stranke i eh, demokratsko-socijalni centar. Na lijevoj pak lepezi političkih opcija javlja se dva tipa stranaka. Jedni su, nazovimo ih uvjetno, revolucionarna ljevica, to su komunistička partija Portugala i stranke koje su lijevo od nje, koje idu sve do eh, maoističkih stranaka. Zgodno je primijetiti Jose Duram Brozu, koji je do 2014. godine bio predsjednik Europske komisije, jest počeo svoju političku karijeru upravo jednoj takvoj maoističkoj stranci i institucionalna ljevica. To znači ljevica koju predvode socijalisti na čelu sa Marin Suaršem. Odmah nakon vojnog udara pokret oružanih snaga osnovao je huntu nacionalnog spasa na čelu s generalom Spinolom. Vođe Salazarovog režima dobile su prigodu da odu u izgnanstvo. Neki su otišli u Madeiru, neki u Brazil. Iz zatvora su pušteni svi politički zatvorenici, raspuštena je tajna policija PIDE, ukinuta je cenzura, legalizirane su zabranjene stranke. Onda je došao red na ono što je i potaknulo časnike na pobunu Pokret oružanih snaga počeo je odlučan proces dekolonizacije. U Gvineji Bisao i Zelenorskim otocima nezavisnost je najbrže došla, već 1974. Ali iz ostalih kolonija Portugal se povukao do kraja 1975. Samo je Indonezija iskoristila revoluciju karanfila kako bi okupirala istočni Timor. U Mozambiku i Angoli nisu stvari išle tako glatko kao u Gvineji Bisao i Zelenorskim otocima. U te dvije kolonije bilo je na stotine tisuća portugalskih doseljenika koji su se bojali za svoj položaj kada ode portugalska vojska. Situaciju u Mozambiku ovako opisuje Anthony Clayton. Velika skupina zvana RICO na portugalskom ostajem bila je militantna i iz njezinih sljedbenika izašla je skupina koja se nazvala Zmajevi smrti. Zmajevi su krenuli na glavni grad Mozambika Lorenzo Marques, zauzeli ključne vladine položaje i objavili da će ustanoviti svoju vladu. Portugalci su čvrsto reagirali i trupama je naređeno da vrate položaje koje su zauzeli zmajevi. To je bilo i učinjeno u pet dana. Akcije zmajeva dovele su do afričke protureakcije i nereda u kojima je ubijeno više od sto ljudi, uglavnom Afrikanaca. Ponovno je portugalska vojska pozvana da uspostavi red. U Angoli bilo je još gore. Pored napetosti između portugalskih naseljenika i domorodaca, tamo je izbio i rat između MPLA, FNLA i UNITE, tri skupine koje su se borile za nezavisnost. Na kraju je oko 750 tisuća portugalskih naseljenika otišlo iz kolonije u Portugal. Većina njih bili su žestoki protivnici revolucije Karamfila. U samom Portugalu promjene su isto tako brzo mijenjale zemlju. Ključni akteri tih promjena, pored pokreta oružanih snaga, bile su dvije lijeve stranke. Socijalisti, socijalistička stranka je osnovana godinu dana prije toga u Njemačkoj, u jednom njemačkom kupodlištu pod e, direktnim pokroviteljstvom, pomoći, organizacijom, financiranjem njemačke socijaldemokratske stranke. Willy Brandt se naime zauzimao da se na tom krajnjem jugozapadu Europe, koji je toliko geostrateški značajan, da se uvede umjerena lijeva opcija, jer do tada, do revolucije Karanfila, je jedina organizirana politička stranka na području Portugala je bila komunistička partija koja je bila u ilegali. Jasnih e, staljinističkih orijentacija, veoma dobro organizirana, sa dobrim utjecajem u u tadašnjem radništvu i seljaštvu i naprosto je ta socijalistička stranka je nastojala da povede Portugal i e, narod u onom smjeru kako se to tada događalo sa William Brantom ili sa Ulofom Palmeom, na primjer, u Švedskoj. Zanimljiva je jedna epizoda koju mi jednom prilikom ispričao Marius Svareš. On je uoči e, revolucije Karanfila zatražio očito pod utjecajem Vilija e, Branta koji je veoma poštovao Tita i Titovu politiku, uputio ga je Tito i Mario Svareš pripovjeda mi kako ga je Tito prvo držao tjedan dana u Beogradu, nije ga htio primiti, a onda kad ga je primio, onda mu je rekao, slušajte, prema našim informacijama, vi ste stranka koja ste tek nastali, nemate nikakvu bazu, nemate uporište u stanovništvu, ne može vam pomoći, to što od nas tražite oružje, značilo bi naše upletanje u stvari koje nisu do Jugoslavije, prema tome ne može vama pomoći jer jedino je e, komunistička partija Portugala tamo organizirana snaga, a kao što vam je poznato, ona je staljinističkog tipa, Jugoslavija je davno već raskrstila sa Moskvom i sa moskovskim patronatom. Nakon revolucije Karamfila, dva su civila postala važna u politici. Obojica u vrijeme Salazara i Kajetana nisu mogla javno istupati. Prvi je bio Alvaro Kunjal, generalni sekretar komunističke partije Portugala. On je rođen 10. studenog 1913. godine u kuimbri Bio je sin bogatog odjetnika. Alvaro je i sam studirao pravo. Sa 17 godina postao je komunist, s 22 godine otišao je na putovanje u Sovjetski savez. Godine 1936. ušao je Centralni komitet Komunističke partije Portugala. Godinu dana kasnije, kada mu je bilo 25 godina, prvi je put uhapšen. Kada je diplomirao, profesor na fakultetu po imenu Marcelo Caetano čestitao mu je s riječima Šteta što ste komunist. Godine 1942. generalni sekretar partije Bento Gonsalves umro je od mučenja u satvoru. Kunjan će postati vršitelj dužnosti generalnog sekretara. Godine 1949. Salazarov režim uspio ga je uhititi. U dugom ispitivanju i mučenju nije odao nikoga. Osuđen je na dugogodišnju kaznu zatvora, a Salazarov režim tvrdio je da je njegovim uhićenjem razbijena i komunistička partija Portugala. U zatvoru će Kunjal ostati 11 godina. Kada je 2005. godine Kunjal umro, Manchesterski Guardian objavio je osmrtnicu u kojoj je pisao. Kunjal je premješten u strogo čuvanu tvrđavu zatvoru u Peniše na portugalskoj Atlantskoj obali. Jedne noći u siječnju 1961. godine on i devet drugih zatvorenika drogirali su tamničara i užetom se spustili niz zidove zatvora do vozila za bijeg. Kunjal je iz zatvora odnio neke od svojih crteža. Kasnije ih je objavila komunistička partija. Uglavnom su prikazivali ruralni život i rad. Kao propagandni podvig bijeg iz Penišea bio je nenadmašen sve do prosinca 1961. kada se drugih sedam zatvorenika komunista odvezlo u oklopljenom vozilu iz zatvora Kajšaš pored Lisabona. Kunjali je formalno izabran za generalnog sekretara partije 1961. godine. i zemlje je morao pobići 62. Sklonio se u Moskvu iz koje je upravljao partijom u Portugalu, koja je postala najorganiziraniji protivnik Salazarovog režima. Partija je uživala i veliki ugled kod radikalnih mladih časnika. Brzo nakon revolucije karanfila Kunjali i njegovi bliski suradnici došli su iz Moskve u Lisabon. Na aerodromu su ih dočekale vođe pokreta oružanih snaga. Kada je komunistička partija Portugala počela javno djelovati, izračunato je da je ljudima u njezinom centralnom komitetu Salazarov režim izrekao kazne koje su zajedno iznosile 300 godina robije ljevica Portugalska traži nacionalizaciju svih poduzeća, kako oni kažu, od javnog interesa. A to je dakle sve preko velikog tadašnjeg brodogradilišta Ližnave u Lisabonu, proizvodnje cementa, traži agrarnu reformu da se goleme latifundije u centralnoj ravnici razdijele seljaštvu koje ga obrađuje kao nadničari, ali da se razdijele da postanu oni vlasnici. Dakle, to sve skupa da bome ne odgovara e, svima. S tim da je zajedničkoj cijelo ljevici to da želi izgraditi socijalizam i stvoriti društvo bez klasa. Dakle, završena je revolucija Karanfila, državni udar je proveden, na čelu zemlje je e, general Spinola koji, rekli smo, ne slaže se sa potpunom dekolonizacijom i on nije lijeve orijentacije ali su ga, mladi kapetani su ga morali odabrati naprosto zato da bi političke snage imale generale s druge strane kao sugovornika, što je ovaj vješto iskoristio i nametnuo se kao vođa zemlje, barem neko vrijeme. E, međutim, pod pritiskom događaja jasno ideološki inspiriranim marksizmom, lanjinizmom, čak i ideološkim nasiljem, a dijelom, nažalost, i stvarnim nasiljem, dakle, razbijanjem sjedišta, prijateljskih u navodnicima neprijateljskih stranaka ili neprijateljskih e, institucija, javnim manifestacijama i tako dalje. Postavlja se pitanje što i kako učiniti sa državom, kako stabilizirati e, državu i kako je uputiti u nekom e, smjeru. Do kraja do devetog mjeseca. Dakle, događaju se perturbacije i u vojsci. Naime, premda su revoluciju karanfila izvele mladi oficiri ljeve orijentacije, postoje i drugi oficiri koji nisu takve orijentacije i koji ne vide sebe u nekakvom socijalističkom društvu i Spinola, pokušavajući to zaustaviti, 28. rujna 1974. godine organizira jednu manifestaciju i prema njegovom konceptu on kaže da u Portugalu je ljevica glasna, a da je šutljiva većina da nije takva i da prema tome i sa njom treba računati i da su drugim riječima e, socijalistička stranka i komunistička stranka preuzele vodstvo za koje zapravo nema odgovora u stanovništvu. Pokušava napraviti jednu veliku manifestaciju, to ne uspjeva i Spinola podnosi ostavku i povlači se. Drugi važan civil nakon revolucije Karanfila bio je Mario Soares. On je rođen 7. prosinca 1924. Studirao je filozofiju i povijest, doktorirao pravo i bio je član komunističke partije do 1952. Kao odvjetnik branio je aktiviste koji su se borili protiv Salazarove diktature. Prvi je puta uhićen od tajne policije PIDE 1949. Dva će puta biti deportiran. Prvo na Sao Tome i Principe, onda u Pariz, gdje će se skloniti od Salazarovog režima koji ga je 12 puta zatvarao. Godine 1964. on je bio jedan od osnivača tajne portugalske socijalističke akcije ona će godinu dana uoči revolucije Karanfila prerasti u socijalističku stranku. Na njegovo mjesto dolazi Francisco da Costa Gomes, koji je isto tako general Koprene vojske, također lijeve orijentacije kao mladi kapetani, potpukovnici, pukovnici koji su to vodili, a ono što je posebno važno je on za šefa privremene vlade, dakle za privremenog predsjednika vlade, izabire Vaška Salveša, a Vaško Gosalveš je pukovnik koji je blisko povezan sa komunističkom partijom. I on naravno pokušava još, jače utrtiti put, kako je on govorio, humo u put prema socijalizmu. Nastojanje Vaška Gosalveša na ljevičarenju, recimo to tako, dovode da se organiziraju razne krajnje desne skupine i Spinola se pokušava vratiti u politiku tako da pokuša organizirati novi državni udar, ovaj puta desne provinjencije, jer tvrdi da je Vaškom Gosalveš previše radikalizirao političke događaje. Udar je naravno propao, ali su vaškom Gosalveš i Otelu Sarajeva da Karvalju emblematsko ime državnog udara 25. travnja 1974. koji tada ima snažnu poziciju, on ima silan ugled među mlađim oficirima. Istovremeno je zapovjednik Kopkona. Kopkon je personal du kontinente, dakle operativno tijelo na kontinentu i vojne oblasti Lisabonske i taj pokušaj desnoga udara služi da legitimira postupke lijeve vlasti koja zaista vodi, vodi stvari u državi. Međutim, ipak naravno ima i umjerenih političara, umjerenih ljudi koji uspijevaju u vijeću revolucije, sjede vijeće revolucije je prvi organ suvereniteta tada i između ožujka i travnja 75. godine uspijevaju sklopiti nekakav pakt sa političkim snagama da se stvari smire, da vijeće revolucije vodi zemlju do izbora za ustavotvornu skupštinu, a onda da se polako ustavotvornim postupkom dođe do rješenja koje će zadovoljavati već većinu, ako već ne sve stanovnike. Portugal nije samo odlučivao što će biti s njime. Njegov zemljopisni položaj činio ga je zanimljivim svjetskim silama. Sjedine američke države mogli su živjeti sa zaostalim i siromašnim Portugalom. On nije bio ugledan saveznik, ali je bio koristan ali nakon revolucije Karanfila vlast su uzeli ljevičarski časnici. Legalizirana je i komunistička partija koja se činila najjačom političkom snagom. Takva je situacija privukla pažnju supersila. Portugal je naravno i u tom trenutku pod velikom lupom velikih sila, podsjetimo se to je hladni rat, dakle dvije velike sile vode računa o poslovima u svijetu, a prvenstveno u Europi. Sovjetski savez ima interes da afričke kolonije politički kontrolira, dakle da obuhvati atlantske istočne i zapadne obale preko bivših portugalskih kolonija. Sjedinjene države imaju jedan poseban interes, a to je arhipelag Azori. Naime, u Azorskom arhipelagu, jedan od otoka, jedan od devet otoka je treći otok Ilja Terseira, na kojoj je golema baza Lažeš, koja ima sinu tada, ima i danas, ali tada pogotovo ima veliku važnost, zato što se Azori nalaze na pola puta između Europe i e, Amerike i zapravo su neka vrsta usidrenoga nosača aviona. Drugi vojni razlog koji Sjedinjene države imaju jeste taj da Oko Azorskog arhipelaga su bile postavljene podmorske antene koje su kontrolirale i registrirale sav podmorski i morski promet koji se događaju u tom najprometnijem dijelu svjetskih oceana. Što je bilo posebno važno jer su oni morali paziti, zadaća tih antena, odnosno tih sistema za observaciju, su bile strateške, sovjetske strateške podmornice koje su kružile svjetskim morima sa nuklearnim naoružanjem. Drugi razlog je naravno sama pozicija Portugala. On je na ušću ulaza u Mediteran, dakle ne može može se tu dopustiti da vlada koja bi se pojavila u Portugalu nema puno razumijevanja za potrebe NATO saveznika. Moćna podrška se pokazuje. Na primjer, za vrijeme vojnih vježbi u veljači 75. godine nosač aviona Saratoga je tobože slučajno bio usidren ispred predsjedničke palače Belanj u jugozapadnom dijelu Lisabona, tamo gdje sjedi predsjednik Republike. godinu dana od 25. travnja 1974. održani su prvi slobodni izbori u Portugalu nakon skoro šest desetljeća. Kasnije će Otelo Sarajeva de Carvalho izjaviti da kada gleda unazad, najveća greška bila je kada je vojska dopustila izbore. Pad revolucije, kaže on, može se trasirati od tog trenutka. Tony Judd piše. Na izborima za Ustavotvornu skupštinu održanima u travnju 1975. komunisti su dobili samo 12,5% glasova. Stranke desnog centra prošle su nešto bolje, ali veliki pobjednik izbora bila je portugalska socijalistička stranka, koju je utemeljio Mario Soares dvije godine prije u izgnanstvu, koja je vodila izbornu kampanju pod sloganom Socijalizam da, diktatura ne i dobila 38% glasova. Tako je Mario Soares pobjedio Alvara Kunjala. Većina časnika koja je izvela revoluciju Kanafila povukla se s vlasti i prepustila zemlju političarima izabranim na izborima. Tako je završilo skoro pola stoljeća diktature u Portugalu, govori magistar Želimir Brala, socijaka za romanistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Spektar je pomaknut tada bio ulijevo, dakle i ovo što danas zovemo desnicom, dakle ti socijaldemokrati su tada bili puno ljevije i onda su ljudi razmišljali bolje je da ne riskiramo sa kolhozima i drugim sličnim avetima kojima ih je propaganda plašila, bolje da izaberemo stabilnost, ko nam nudi stabilnost, Marijus Suareš i socijalističke partije. Zatim, ljudi su se plašili još nečega. Još je friško, 74. 75. godine, još je friško iskustvo od 11. rujna 1973. godine i Čilea. Kad je u Čileu u jednoj mutatis mutandis, ali sličnoj situaciji, vlast je poljuljana, došlo je do nereda, vojnici pod eh, komandom Pinocheta, generala Pinocheta, su uz pomoć Sjedinjenih država proveli eh, desni vojni udar i spriječili socijalista eh, Allendea da provede socijalističke reforme u Čileu. Randola Vila Morena. Slušali ste emisiju Povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Koljunčić. Emisiju snimio Tomislav Šamec. Urednik i voditelj Dario Špelić. Hrvatski radio 2017. godina. Dentro de ti ciudad, dentro de ti que mais odeio.